Baleine Habyarimana ndabaramukije nongera ndabaha ikaze murano makuru yo kuri uno munsi wa kabiri turi ku igenekerezo rya cumi na gatanu umunyonyo umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu makuru ahagarikiwe mu buhinga bw'ibyuma na eric wimana reka tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize hari umugabo yaraye agandaguye umugore wiwe amwicishijeho agafuni aho ni muri quartier Kigobe Sud hano mu gisagara ca Bujumbura abanyi bakavuga ko bahora bumva bamabashwanye bifatiye ku itunganywa ribi ry'umujyango muri bucana yandi y'amagara y'abantu yo kuruno wa kabiri tuzakubashikiriza ivyerekeye ingwara Eh, y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso y'ibyo bita pre eclampsy indwara ikarira cyane abakenyezi bibungenze bafise imbanyi irenza amezi ane nayo makungu za kubabwira ayavugwa muri Republika Iharanira intwaro rusangi ya Kongo umushikiranganje wa mbere na leta yiwe baraye batanze imihoho turababwira urugendo rwa nyuma nk'umukuru w'igihugu cya leta zumwe za Amerika Barack Obama mu makungu ni mu gihe mu gihugu cy'ubutariyani abajeje gucungera imbibe z'ibiyaga bamenyesheje ko barokoye eh, abambukira amajana atanu na mirongo itanu bagatora ibiziga bitanu ayo hamwe n'ayandi ni murano makuru nk'abanonge kuba ikatsi isanganiro inama isumba ingimba Ano makuru tuyahere hano mu gisagara ca Bujumbura hari umugabo yarayagandaguye umugore wiwe amwicishije Jagafuni aho ni muri Kigobe si Kigobeside commune ntango mu gisagara ca Bujumbura hari igice isa y'icenda z'umuhinga mukuru uyu wa mbere ababanyi babo bakavuga ko bahora ah, bumva bashwanye bifatiye ku itunganya ribi ry'umujyango reka iyo nkuru tubaze mugenzi wacu Christelle Nizigama ishikiyaho mu Kigobe hari nk'igihe cy'isaha icyenda n'inusu z'umurango aba banyineho baje gutabara basanga umugabo azwi ku izina rya bingwa ahejeje kugandagura umugore wiwe batazira mu mapesi ababanyi bavuga ko bagerageje kurondera ibibaranga ariko batabironse umwe mu babanyi babo amenyesha ko uyu mugabo yari asanzwe ari umunyezamu waho mu kigobe mu nzu ikiri kwirubakwa nayo umugore we akaba yari asanzwe ahadandariza amakara nyabenda tarsise amenyesha ko bari basanzwe babanye nabi baguma batatikana kira siku kira siku kuko byari bimaze gushika kure no kwa opeji bakabumviriza umugabo agateba kisinyira uko impimba yasubiye aje bamurangura ku mpimba akabisinya imbere ya opeji umugore n'umugabo akaba aravyemera ukuntu icyatumye yamwica nuko yamuzije amahera nukuvuga yacuruza uwo mukara amahera ntiyamenye iyo yagiye nare yagaca baheraho nyene gushwana kubera ati none jewe amakara ndayaka kwideni nyene amakara ndoca ndamuriha gute aho ntiyamwishura na kimwe aca avuga ati umutari naraguhaye umugore nakavuga ati jewe wantwaye ibihumbi amajana abiri narahevye kwaruguhiriranira umve nawe yaciye agomba kuti ndamwitange amarira akaba ari menshi mu babanye n'umuryango n'uyu mubyeyi asanzwe ari inshuti y'uwo muhisi amwesha ko batari babanye neza uwo yapfuye yari umwana twiganye yari umwana wo ku gatumba muri komine busiga intara ya ngozi twarakuranye apfuye mbere nari ndamufitiye n'ideni ry'ibihumbi mirongo itandatu na bitanu aranteye agahinda nashaka imana niyabikora nkayaronka nzoce ndayahana umwana wiwe neza umubabaro nari naramuhanuye ndamubarira ati k'umugabo ameze uko ndamuhebe upfume uza kuyipangira n'iwacu mu kamenge umuhebe uyu muhisi akaba yasize umwana umwe runege tuve mu gisagara cya bujumbura dukubitire hariya mu ntara ya mwaro hari umugabo w'imyaka ya baba mirongo ine wo ku musozi rutyazo muri komine kayoko intara ya mwaro yarayitavye imana nyuma yaho akubitiwe na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba inkuru ziva mu gipolisi muri yo ntara zikavuga uh, zikavuga ko uyo mugabo yarahejeje gutema ibitoki vya baba mirongo ibiri vy'abantu babiri bo kuri uyo mutumba reka iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Laurent ndi kuriyo uyu muntu yarayitabye imana inyuma yaho akomerekejwe muri joro ryakeye yitwa mumbako izahak wo ku musozi rutyazo agacimbira nyamurenge muri komine kayokwe y'intara ya mwaro nk'uko inkuru ziva mu gipolisi muri intara zibivuga ngo uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'umunani muri iri joro ryakeye hagati ya saa mbiri n'isaa zibiri n'igice yaratemye ibitoki cumi n'indwi vy'uwitwa alexine diho ku bwayo n'ibindi bitoki umunani vy'uwitwa esperato bica mu mpaka bose baba kuri uyu musozi wa rutyazo izo nkuru zimenyesha ko hari amatati yari amaze hashize iminsi hagati y'abo bantu mu nyuma ndiho kubwa Alex yaciye atabaza ku telefone hamwe n'induru aba banyi baca barashwa baduka bashitse bamwe baciye batangura kumukubita ngo akaba yaranakomerekejwe mu mutwe n'ikintu bamukubise mu gipolisi mwaro bavuga ko bahashitse gutabara basanga uyu mumbako Izahake yakomeretse akaba ngo bamusanganye umuhoro imbugita n'ubuhiri ngo yaciye nyarukanwa kwa muganga ariko yavuye yitaba imana hafi igihe cy'isaha icyenda ziri joro yakeye komisari arongoye igipolisi mu ntara ya Mwaro asaba bamwe abanyagihugu bo muri iyo ntara kutihanira ahubwo ngo biture bikenewe inzego zibijejwe mu gatondo kuri uyu wa kabiri abantu batandatu bo kuri uyu musozi bakaba bari kubagirwa kw'amatohoza n'igipolisi imwaro rohandi kuri iyo radiyo isanganiro arakenuye mugenzi wacu lorandi kuri imwaro tuve imwaro tuje muri komine rumunge eh, kome batungwa nayo umutama w'ibambo muri komine bugarama intara ya rumunge yarabonetse ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere aho yari yahungiye kurutumu nyuma y'indwi arondegwa mu gihe uyu mutama avuga ko yari yahunze umuhungu we kubera amafaranga bishuzanya musitanteri wa komine bugarama agahanura abarongoye kumenyera gutorera inyishu amatati imwe nayo mu miryango reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu jean Pierre misago nk'isaha cumi na zibiri z'umugoroba wo kuri uyu wa mbere niho abapolisi bakorera ku magara babona ko bibatungwa nayo aho yari yasabye ubuhungiro ku mutumba wa rutumo muri komine rumonge inyuma y'indwi yose barondera nk'uko amakuru makuru yegereye igipolisi ku magara abivuga bikemezwa na Opesan Donatien Manirakiza ajejwe igipolisi mu ntara ya Rumonge ayo makuru nyene avuga ko uwo mutama w'imyaka mirongo itandatu yiyemereye ko yari yahunze umuhungu wiwe yahiga kumwica ngo kuko uwo mutama yubahutse kumwishuza amafaranga ibihumbi amajyana atanu uwo muhungu yari amufitiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri umuryango uri kumwe n'abatware bo ku mutumba bambo nibo bakuye uwo mutama ku gipolisi ku magara aho yaraye bakaba bemereye igipolisi ko bagiye kubihereza mu muryango Joan Shema Nirakiza musanteri wa komine Bugarama ahanura abatuye muri iyo komine komwe n'utwo tugorane tutosubira gutuma hagira ubuhungu rwiwe ariko ngo biture umuryango n'intwaro ku mitumba boshobora no kubitorera umuti bitagiye kure Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro abasirikare b'abarundi bagiye eh, bagiye kugarura umutekano mu gihugu cya Somalia batohembwa mu ntoke nk'uko vyasabwe n'umuryango w'ibihugu bya buraya ibi bigashyikirizwa na philippe nzobanariba umunyamabanga mukuru akaba mbere n'umuvugizi wa leta mumukurikire leta y'u Burundi irashimishwa n'ingingo y'ishyirahamwe y'ibihugu bya afurika yo kuwa gatanu genekezo ya cumi na rimwe munyonyo umwaka wa bibiri cumi na gatandatu mu nama igira mirongo ibiri na rimwe y'umugujejwe gukora gukurikirana ibikorwa bya gisirikare y'ibihugu byarungitse inteko kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia nayo ikaba yarirongowe n'ubujejwe igisata c'amahoro n'umutekano mu shirahamwe ry'ibihugu vya Afrika iyo ngingo ikaba yarijanye no kwamirira kure cipfuzo cishirahamwe ry'ibihugu rya Buraya cyo gushaka guhemba umushahara abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia amahera adaciye kuri leta y'u Burundi inkokora abasirikare bose bari kuri urwo rugamba rwo kurwana bahanganye n'abihebye ba Elshabab ikindi naco nuko iyo ngingo usanga ariyo bije gutera intege izo nkozi z'ikibi no kuzongerereza inguvu leta y'u Burundi isavye ahubwo shiramwe ry'ibihugu bya Buraya gushira mu ngiro ridatevye ibiri mu masezerano bemeranije n'ishiramwe igihugu bya Afrika mu kure kuri imishahara y'abasirikare b'abarundi bari ku rugamba mu gihugu cya Somalia imaze hafi amezi yashika cumi yose yarahagaritswe ku karenganyo kandi bongere bayacishe mu nzira zumvikanywe ko n'ayo mashirahamwe yombi leta y'u Burundi gasaba kandi yuko shirahamwe ry'ibihugu bya Buraya litovangatiranya Ibyo kutumvikana na leta y'u Burundi ku kubijanye na politike yayo ngo bigire ingaruka mbi ku bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika kukaba nkako ntibyumvikana na gato ingene ingabo ziri ku rugamba aho zihanganye n'umwansi zoboherwa amaboko mu mugongo mu tutaronswe uburyo bakoreye kandi batumwe kurangura igikorwa cy'iteka cyo kugarukana amahoro turabandanya nano makuru twabateguriye bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura barashima ibiganiro bashyikirizwa na Radio isanganiro abanyagihugu bagasaba kongereza amasaha yo gukora ah, nuko hoba imbonesha kure y'isanganiro ibyo bakaba babivuze mu gihe kuri uno wa gatanu ku igenekerezo ya cumi n'umunani mu nyonyo umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu radiyo y'isanganiro izoba irumanije imyaka cumi n'ine isamirana gukora ibishoboka byose kugira ngo ihumurize cyane cyane abanyagihugu ikindi nacyo mbona ni uko yoza iragira amatohoza menshi ashimanza urashobora usanga hari nk'itohoza batanguye bagatohoza ikintu bakavuga ngo tuzogisubira ntibabwira hanyuma icyo kintu ugasanga cyahereye ngaho ukazorinda ko basubira no kukivuga ukarindira ko usubira no kumva banagicishijemo ukabura twarakunda ikiganiro kitwa karadiridimba nibo hanze bakavuga ibiba mu burundi n'ibiba hanze isanganiro dukubitira mu ntara ya ngozi aho hari umunyamwemasa asaba abagira neza eh, kumufasha ngo arongere amafaranga angana n'imiliyoni zitatu z'amarundi ngo ashobore kujya kwivuza mu gihugu cya tanzania indwara ya kanseri ngo yadutse mu gikereza ntiharerizwa deni avuga ko iyo ndwara yayivuje mu bitaro bitandukanye byo mu burundi ariko birangarika inkuru tubaze mugenzi wacu apolinaire muzagara uwo munyamwema w'imyaka mirongo aba ku mutumba muyange none maramirundi muri komine busiga mu ntara ya ngozi avuga ko imyaka umunani igire kwire arwaye indwara ya kanseri ngo yafatiye mu gikiriza hafi y'umutima iyo ntiharizwa avuga ko yivuje ku bitaro bitandukanye byo mu ntara ya zangozi tega bujumbura biranga ahantu hafi bamubwiye ko bashobora kumuvura Dar es Salaam mu gihugu cya tanzania mbere uwo murwayi aranemeza ko nawe nyine amaze kubona abahavuriwe bakizwe ingorane ihari rero ngo ni ukuronka imiliyoni zitatu z'amafaranga y'amarundi akenewe kugira ashobore kubaho no kwivuza aho muri icyo gihugu cya tanzania mu ishyirahamwe albinosi san frontiere bamubwiye ko ataburyo bafise bwo kumuvuza e, n'intiharirizwa agasaba rero abagira neza gufasha kugira ngo amagara yiwe ntabandanye kononekana ingozi onari muzagara radiyo isanganisha akaba aza guhera urwo rugendo mu gihugu cy'ubugiriki ku runo wa kabiri na mu butariyani abajejwe gucungera imbibe z'ibiyaga bamenyesha ko barukoye yabambukira amajana atanu na mirongo itanu kuri wa mbere kandi ko batuye n'ibiziga bitanu muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo nta mushikiranganji wa mbere n'abagize leta biharamutswa n'inyuma yaho bitangaje ko wari umushikiranganji wa mbere augustin matata ponyo yatanze imihoho ku muruno wa mbere idonido na didier niyo Igihugu kibanyi giharanira intwaro rusangi cya Kongo ubu nta mushikiranganje wa mbere gifise inyuma yaho bitangajwe ko wari umushikiranganje wa mbere Augustin Matata Ponyo atanze imihoho cyo kimwe na leta yararongoye ivyo bibaye mu gihe byari byitezwe yuko uwo mushikiranganje wa mbere avaho nkuko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rw'iradio RFI Matata Ponyo yaramaze hafi imyaka itanu ari muri icyo kibanza amenyesha ko uko gutanga imihoho yabikoze mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano y'ibiganiro vya politike byatangujwe n'umukuru w'icyo gihugu Joseph Kabila ayo masezerano akaba yerekeye kubanza gushyiraho leta ihurikiyemo bose mu batavuga rumwe mu vya politike ivyo navyo ngo bikaba byahereye ku gutanga imihoho kwa leta yari hasanzwe mu gihugu cy'ubutariyano naho abajejwe gucungera imbibe z'ikiyaga mediterane bamenyesha ko barokoye ku munsi w'ejo abambukira bagera ku majana atanu na mirongo itanu kandi ko batoye n'ibiziga bitanu by'abapfuye nk'uko byandikwa ku rubuga ngurukanabumenyi kure France 24 kuva mu ntango z'uyu mwaka abambukira bashika ibihumbi bine n'amajana nibo bamaze kuhasiga ubuzima bariko bagerageza kujabuka ikiyaga Mediterane barundanye kutwato duto duto ngo umutekano muke urangwa mu gihugu ca Libya ni utuma hiyongera abambukira bajabuka bifuza kuja mu bihugu vya Buraya nk'uko tubisoma ku rubuga rwa rfi aho mu bugiriki hitezwe ko barack obama aza gushyikiriza ijambo giwe rijyanye n'ibyo yaranguye asigiye abagiye kumusubirira mu mabanga mugabo muri icyo gihugu cy'ubugiriki bakaba bamwiteze ko cyane ikibazo kijyanye n'amadeni icyo gihugu kiheranye hategekanijwe ko inyuma y'aho azocaja mu gihugu cy'ubudagi no mu gihugu cya peru buraca bugacana ayandi bucana yandi amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri muganga Innocent Ndayikunda yanonose bijanye n'indwara zifatira eh, zifata abakenyezi atuganirira ivy'indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ivyo bita pre-eclampsy mu rurimi rw'igifaransa ni indwara ikarira abakenyezi bibungenzi bafise imbanyirenza amezi ane iyo abaganga eh, batayibonye kare ngo bayikurikirane eh, uwo mukenyezi arashobora irashobora kumuhitana cyangwa ngo ikica umwana eh, uyu mukenyezi afise munda nda idonido na francine ndiho ku Preeclampsy ni indwara ifata abakenyezi abakenyezi atari bose nabibungenze kandi imbanye irenze amezi ane kuduga ifatira hanini ku ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nk'uko tubibwirwa na muganga Innocent Ndayikunda yanonosoye iby'indwara z'abakenyezi ni indwara ifata abakenyezi bibungenze nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ko yagize preeclampsy adafise inda mu mukoyo byaciye mu mafyigo ntawe uramenya neza igitera iyo ndwara ariko mu by'abahinga bamaze kumenya ngo ni bitumwa n'ukuntu ingobyi iba yifashe mu gitereko ni indwara gushika izi tariki abahinga mu byo bamaze gutohoza tutaramenya neza na neza na neza itanguriro ryayo ariko mu bimaze kumenyekana ni uko eh, ahanini usanga bituruka kuri kimwe bita eh, placenta ni ukuvuga ingobyi cyangwa bamwe bita ingirano ni nacyo gihimba kigaburira umwana kuva akugwa mu nda kugeza avuke icyo gihimba rero ku mezi ane n'inusu hariho ukuntu cinjira mu gitereko kugira ngo gifate neza haraho rero cinjira kikaguma amaja hejuru cinjira indani gose iyo kitinjiye rero udutsi dutwara amaraso tuca tumera nk'utuguma twifyonda tukagabanya ubunini bwatwo iyo tugabanije ubunini bwatwo rero birumvikana yuko amaraso aca muri utwo duhimba acamera nk'ayaba menshi cyane pimye amaja ku mpera y'umubiri ugasanga yuko umurindi w'amaraso uh, waduze niho rero kiba hypertension muganga Innocent Ndayikunda amenyesha kandi ko binagoye kumenya ko umukenyezi yibungenza afise iyo ndwara umurabishije ijisho gusa tamupimye uwo mwinuba gusa yuko agwaye iyo ndwara ariko ntiwubwira ko yuko agwaye iyo ndwara n'impaka banza umufatire kijya gipimo ca tension hanyuma ugasanga ivyo biharuro kumwe nababwira hejuru ya cumi na kane kuri cenda hanyuma ugaca umupima icyo gipimo navuze cyo mu mukoyo niho ushobora kuvuga uti uyu muntu ararwaye iyo ndwara ya prekaramusi akabyimba ibirenge cyane akabyimba mu maso akabyimba ku ntoki akabyimba mu mafigo. iyo ndwara rero mu bantu ikarira harimo abigeme basamye inda ya mbere bafise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani canke abakenyezi basamye ubwa mbere bafise imyaka iva kuri mirongo ine biboneka yuko abapfasoni bafise imyaka mike cyane bagisama inda imyaka cumi n'umunani cumi n'indwi inda ya mbere abapfasoni basamye inda ya mbere bafise imyaka irenga mirongo ine abapfasoni b'abirabure abapfasoni bafise ibiro byinshi cyane hamwe twita obeze abapfasoni basanzwe bafise imyitwarariko myinshi biratuma abantu baje kuvuga aho hejuru yuko bakunda kugira iyo ngorane ya preeclampsia preeclampsia ni indwara ifise ingaruka mbi nyinshi yitavuwe kare ishobora guhitana umubyeyi canke umwana afise mu mbanyi ni navyo muganga Innocent Ndayikunda yanonosoye ibijyanye n'indwara z'abakenyezi ko muri bucana yandi zokurikira ni kuri yo bucana yandi y'amagara y'abantu ariyo dusoze kuba no makuru twabateguriye reka nkengurukire mwe mwese mwayakurikiranye amakuru eh, yari hagarikiwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Wimana mwashikirijwe nanje Balene Havyarimana sinoreka gushimira abayatorokanije irindi sango ni isaha 10 mu ncamake y'amakuru azovugwa ku muhingamo mugire ibihe vyiza namuka turasubira